Sura 58 Al-Mujadala Rasprava Medina 22 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog. Bismillahirrahmanirrahim قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع basir. Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala. A Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah u istinu sve čuje i sve vidi. Allazina yuzahiruna minkum min نسائهم ما هن أمهاتهم ۖ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكر munkaran min al-qawli wa zura wa inna Allaha la'afun ghafur Oni od vas koji ženama svojim reknu da im nisu više dopuštene kao što im nisu dopuštene majke njihove a one nisu majke njihove majke njihove su samo one koje su ih rodile. Oni zaista govore ružne riječi i neistinu, a Allah sigurno briše grijehe. i prašta. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذلكم توعظون به Wallahu bima تعملون khabir Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a onda odluče da s njima nastave živjeti, dužni su prije nego što jedni drugo dodirnu, da jednog roba robstva oslobode. To vam se naređuje, a Allah dobro zna ono što vi radite. Pa man lam jeđid fasijamu šahrajni mutatabi'ajni min qabli an jatamasa. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ Onaj koji ne nađe, dužan je da dva mjeseca posti u zastopce prije nego jedno drugo dodirne. A onaj ko ne može, dužan je da 60 siromaha nahrani. Zato da biste potvrdili da u Allaha i poslanika njegova vjerujete – To su vam Allahovi propisi, a nevjernike čeka patnja nesnosna. Inna allazina الذين Allaha wa rasulahu kubitu kama kubita allazina min قبلهم ۖ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مهين Oni koji su neposlušni Allahu i poslaniku njegovu bit će osramoćeni, kao što su bili osramoćeni i oni prije njih. Mi objavljujemo jasne dokaze, a nevjernike čeka sramna patnja. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ jami'an, جَمِيعًا bima amilu. عَمِلُوا Allahu wa وَنَسُوهُ Wallahu ala kulli shay'in shahid. Na dan kada ih Allah sve oživi, pa ih obavijesti o onome šta su radili, Allah je o tome račun sveo, a oni su to zaboravili. Allah je svemu svjedok.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 تر إلا هو معهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم bima amilu yawma al-qiyamah Inna Allah bi kulli shay'in alim Zar ne znaš da Allah zna što je na nebesima i što je na zemlji? Nema tajnih razgovora među trojicom, a da on nije četvrti niti među petericom, a da on nije šesti, nikad ih je manje, nikad ih je više, a da on nije s njima gdje god oni bili. On će ih na sudnjem danu obavijestiti o onome što su radili, jer Allah sve dobro zna. Alam tara ila allazina nuhu anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ithmi wal udwani wa ma'siyati rasuli wa idha ja'uka 语言无。 واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير Zar ne vidiš one kojima je zabranjeno da se sašaptavaju kako se vraćaju onome što im je zabranjeno i sašaptavaju se o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku? A kad ti dolaze, pozdravljajte onako kako te Allah nikad nije pozdravio i među sobom govore. Trebalo bi da nas Allah već jednom kazni za ono što govorimo. Dovoljan će im biti džahennem, u njemu će gorjeti, a grozno je on prebivalište. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti i bojte se Allaha, pred kojim ćete sakupljeni biti. Inna man najwa min ash-shaytani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa bi idhnillah. وعلى الله فليتوكل المؤمنون Sašaptavanje je posao šeitanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima ni malo nauditi, osim ako to Allah dopusti. A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Wallahu bima ta'maluna khabir. O vjernici, kad vam se kaže, načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi, vi načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti. A kad vam se rekne, dignite se, vi se dignite. Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje, a Allah dobro zna ono što radite. Ja ajuha allazina amanu idha nađajtumu rasula faqad قدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم O vjernici, kada hoćete da se s poslanikom posavjetujete, prije savjetovanja milostinju udijelite. To je za vas bolje i čistije. A ako nemate, pa Allah zaista prašta i samilostan je. A ašfakutum an tuqaddimu bajna jadajna dvakum sadakat. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله Wallahu khabirun bima ta'malun. Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinju udjelite? A ako ne udjelite i Allah vam oprosti, onda molitvu obavljajte i zeka dijelite i Allaha i poslanika njegova slušajte. Allah dobro zna ono što vi radite. Alam tara ila allazina tawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim ma hum minkum wa la minhum wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun. Zar ne vidiš one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio? Oni nisu ni vaši, ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju. A'adda Allahu lahum azaban šadida. Innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah je njima pripremio tešku patnju jer je zaista ružno ono što rade اتخذوا أيمانهم جنة fasad. صدوا عن سبيل الله فلهم عذاب Zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvraćaju od Allahova puta. Njih čeka sramna kazna. لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ni bogatstva njihova, ni djeca njihova im nimalo neće pomoći kod Allaha, oni će biti stanovnici u vatri, u njoj će vječno boraviti. Jaume je ba'athuhumu jami'an, fa jahlifuna lahu kama jahlifuna lakum, wa jahlifuna يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ Na danu koji ih Allah sve oživi, oni će se njemu zaklinjati, kao što se vama zaklinju, misleći da će im to nešto koristiti. Oni su... Doista, pravi lažljivci. Istahvada alaihimu šajtanu fa ansahum zikra Allah. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ Njima je ovladao šeitan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šeitanovoj strani, a oni na šeitanovoj strani će sigurno nastradati. Inna allazina juhad wa الله ulai ka fil الأذلين Oni koji se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu biće sigurno najgore poniženi. كتب الله ana wa ورسلي Inna Allaha qawiyyun aziz. Allah je zapisao: Ja i poslanici moji sigurno ćemo pobijediti. Allah je zaista moćan i silan. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ۖ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب Allahi humul Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i poslaniku njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je on u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom svojim ih osnažio i on će ih uvesti u dženecke bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti.